Та ось вдарило звідкись снопом синього світла, що йде не від блискавки. Прикордонницький прожектор гайнув у темряву моря. Не спить азербайджанець. Поволі веде світло прожектора, засягає ним кудись аж під обрій, патрулює, обнишпорює нічний простір і все починає одразу набувати реальності, повертатись на свої місця. З ягнича поступово спадає тягар очманілості. Підійшов, відчинив балкон навстіж, свіжістю вітру війнуло в обличчя. І це зовсім звіяло з душі очманіння, розігнало незрозумілі оці страхи, моторошне нашестя ночі. Так що ж це була за мана? Поволі ягнич приспокоївся, але до ранку вже ока сплющити не міг. Згодом не раз йому буде незручно перед собою за дивні ці свої страхи, за несподіваний переляк, що скрутив був його ось тут, коли він, як один на судні, коротав свою першу комплексну ніч у сороковій каюті порожнього людським духом незігрітого, ще не обжитого корпусу. Вранці дощу вже як і не було, небо чисте, тільки калюжі по території блищать. Упрівся ягнич у колію буднів. Велика це річ відчути себе знову серед людей, одним із повноправних у колективі. Хоча одразу й прикрощі почались. Забуло начальство виділити обіцяну бригаду. Поїхало кудись у важливіших справах, повернеться аж увечері. Щоб не згайнувати день, подався ягнич у Кураївку уладнати деякі свої справи. Є ж і в нього вони, хоч і не такі вже розмашисті. Цього разу пішки довелось. Машиною це доки ти не засватаний. Вдома застав саму Інну. По виблисках в очах було видно, зраділа йому племінниця, що та як, для якого діла його залучено на комплекс. Відмиркувався напівжартами, туманними недомовками по морській лінії мовляв, на посаду старшого радника. Настрій його помітно покращав, зникла та внутрішня постійна пригніченість, яку не приховаєш від людей і яка найбільше, мабуть, старить людину. Ви одразу ніби із лиця відмолоділи, сказала йому Інна. Може, і правду сказала. Не стане ж вона вигадувати. Багато днів перед цим був ягнич у тому стані, коли людина вже складається з самого болю. Усе, що думав, що згадував, за чим тужив, проходило на екрані болю від якого, здавалось, ніколи вже не вивільнитись, носитимеш його до останнього віддиху. І саме чомусь ночами під грушею посилювався у ньому цей біль різноликий, різноголосий. Там здушує, там крутить, там ниє тупо. На вітрильнику цього мовби й не було. Колись малим чув скарги старших як мучить їх власне тіло ночами. І все не міг тоді чужого болю сприйняти, не тому, що був бездушним, а тому, що був здоровим. І коли сам у таку фазу вступив у Кураївці, то вже нікому й не скаржився. Чомусь думалось, що навіть такі, як Інна, хоч і добра чула в неї душа, не сприймуть твоїх переживань. Адже в юних відчування життя зовсім інакше їхні гризоти та тужби ще тільки будуть колись. Чи, може, і не буде? Може, безболісно житимуть люди прийдешні? Приємно почути, що від молодів. Можливо, і так, бо сам почуває, ніби завдруге на світ народився. Виніс сундучок на веранду і заходився знов біля нього ворожити. Те, що було на дні, і що найбільше розпалювало цікавість сусідських хлопчаків, виявилось папушею старих облігацій. Витяг їх, переглянув і простягнув усю папушу дівчині. Матері від мене передаси. Інна стала відмагатись візьми, візьми, наполіг оріонець і додав з усмішкою ще гратимуть. Завалялась у нього в сундучку маленька блискуча бляшка, уламок кілечка, одного з тих латунних, що ними кільцюють птахів. Зняли з ластівки, коли вона однієї ночі розбилась на палубі, показав бляшку Інні. Дуже мені пам'ятна та ніч. Розкажіть. Уяви собі, дощ, негода, видимості ніякої, в тумані йдемо. Зустрічних остерігаємось, раз у раз гудки посилаємо в туман. І раптом щось падає на палубу, кам'яний якийсь дощ, птахи, виснажені, мокрі. Потрапило судно якраз у їхній переліт. Вночі вони, як дуже виснажаться, буває, купами отак падають на палубу. Іноді розбиваються в темряві общогли, обтроси. І це вам найдужче запам'яталось? запитала Інна, повертаючи бляшку. Ні, не тільки це, але й це. Заходжу до своєї майстерні, відлучався ненадовго, тому й світло залишив. А в ній, віриш, повно ластівок. Налетіли на світло на затишок. І такі покірні, нелякливі. Виявляється, коли їм скрута, птахи просто горнуться до людини, зовсім довіряються їй. Мабуть, і птахи здатні відчувати людську доброту. Можливо. Хоча й на суднах всякі типи трапляються. Знайдеться іноді такий, що тих обранених птахів купами змітає вранці шваброю за борт. Ну, в нас на Оріоні таких не було. Налетять, буває, і до капітана в каюту, і до мене в майстерню. Стоїш серед них, геть мокрий з дощу а вони ось так облюплять тебе, сідають на плечі й на руки. Інні зовсім реально уявилось низьке корабельне приміщення, наповнене ластівками, що довірливо збилися в освітленім затишку людського житла, і серед них застигла самотня, в мокрій одежині людина, усміхнений оцей ягнич вузлов'яз. Ніби наяву чула дівчина тонку ластів'ячу пискотніву і суворі вишуми нічної стихії довкруг корабля. Ну, а далі що з ними? Цілу ніч світло ради них не вимикав, щоб не боялись. Повлаштовував їх на полицях, на сувоях парусини, на різних снастях. Тут вам, думаю, буде зручніше. Отак і переночували, а вранці випустили. І все, все. У сундучку Оріонця виявились ще якісь ножички, швайки, навіть циркуль, трохи більший за школярський. Все це майстер також відклав, щоб забрати з собою на комплекс. І, звичайно, на персток гардаман та весь набір парусницьких голок. Перед тим одну з них витяг і, довгенько покрутивши в руках, подав дівчині. Прочитай, що там написано. На одній із трьох граней Інна розгледіла дрібнісінько накарбований у подовж голки напис Маде ін Інгланд, повільно прочитала вона. Так це англійський? Не думай, що в них сталь краще. Коли довелось, то череп фашизмові таки від нашої сталі тріснув. А от по парусництву англійці здавна майстри. Про Роберта Стіла читала щонебудь? Ні, не доводилось. Чайні кліпери, що він їх з братом побудував, то кажуть, було чудо якесь. Не було рівних їм ні в легкості та швидкості ходу, ні в красі ліній та форм. Це ще в ті часи, коли існував звичай влаштовувати гонки чайних кліперів від Шанхая до Англії з партією першого чаю нового збору. Отам розпалювались пристрасті. Вся Англія в ті дні тільки тим і жила, хто перший. Повсюди ставили на вітрильники, як на скакових коней. Ану ж бо котрий набере соколиного лету, пережене решту. Один капітан нібито застрелився в себе на містку, коли побачив, що його обігнано, що не першим прийшов. Інна зацікавлено слухала оріонця, дивуючись з того, що в покладах його пам'яті зберігаються навіть оці, хоч коли там вони змагалися, чайні кліпери. Дівчина все ще крутила в руках ребристу голку з великим вушком. Потім, не знаючи, що з нею робити, простягла, щоб віддати дядькові. Він сидів неподалік, сундучок був знову замкнений, відставлений у куток. Прошу голку візьміть. Оріонець аж відхилився, зробивши руками швидкий відсторонливий рух. Залиш собі, залиш, Інко. І, одвернувшись, глухо додав кудись у бік буде про дядька пам'ять. Збережи її. Зберігай, коли дядька вже й на світі не буде. У голосі його було щось таке, що глибоко вразило і схвилювало дівчину. Що там голка? Не в ній же річ. Разом з голкою, почувалося, він передавав Інні щось безмірно цінніше, може, частку свого життя частку всіх пережитостей, всього свого відболілого і відшумілого назавжди. Складалося враження, що зараз він з чимось прощається, відтинає від себе якісь найдорожчі життєві ниті і водночас ніби вручає інні скромний цей амулет на незабутність, а може, й на щастя. І, хоч перебувають вони на різних поверхах життя, хоч який далекий той світ, що його оріонець носить у собі, Інна почуває з ним свою духовну спорідненість. Він чимось суголосний з її власними роздумами, чимось потрібний для становлення її власного внутрішнього світу, для зміцнення отих, може, і справді поетичних ростків, що в ній прокидаються не тільки в парусницькій професії Андрона Гур'євича, в самій натурі його для Інни є щось глибоко поетичне. Вже не раз розпитувала бувалого моряка про життя під вітрилами, приваблювала в ньому оця самозабутня відданість Оріонові. Але досі він душу свою мов би, неохоче відхиляв для стороннього. Йому мов би, хотілося швидше забути і відболіти те, що він втратив. І тільки сьогодні, коли на прощання сіли зазвичаєм посидіти на веранді перед дорогою, хай і недалекою, Оріонець, видно, відчув потребу поділитися з Інною своїми переживаннями. В нинішній своїй оновленості був він не такий замкнутий, як завжди. Почула від нього зніяковіле, тихе зізнання. Досі, мовляв, його тягне море, досі не сила йому порвати з ним. Звичка, мабуть, хоча навряд чи тільки вона, кличе жагуча, незникаюча туга за чимось, що йому і сам він імення не знає. Може, це туга за молодістю? За тими літами, коли юнаком, затамувавши дух, прислухався до тонкого ні з чим незрівнянного співу в парусах, і коли кожен юнак почуває себе магеланом. Працювати доводилось на висотах, де аж голова йде тобі обертом, годинами працюєш під шквалами, притиснувшись грудьми до рей. Зате ж потім летиш і летиш, і знаєш, що над тобою парусся надійне, ти сам його перебрав і озброїв ти сам свого лету господар. Часом здається, що на Оріоні у вас люди виняткові. Слабкодухих, дочко, море не прийма, це правда. Та й Оріон це ж судно особливе. Воно як добрий вісник, як невтомний зв'язок поміж людьми. Чисте, відкрите, з добром іде до людей. Ну як його не вітати? прямо скажу честь та гордість бути в його екіпажі. Буря, стихія, нічний ураган то, звісно, страхіття. А коли вже ти вистояв, коли не розтрощило, не поглинуло тебе, то там інко і радість людина звідує таку, як може і ніде. Складаєш пісні інко. От уже де скажу тобі пісня. Йдемо при попутному простір без кінця краю. Все в нас у злагоді. Курсанти з секстантами в руках зібрались на юті, беруть проби сонця. Та враз ось попутний подущав. Ставимо тоді все, як кажуть у нас, до останньої сорочки. Всі до єдиного паруси несемо над собою. Мчиться твій красень, злітає на хвилю, провалюється і знову злітає аж дивитися моторошно, особливо з Марса. Мчиться, весь у бризках, у піні, в росі, вода навкруг кипить, і весь він оповитий хмарою водяної куряви, хмарою сяйва, вітрила та простір. Це інко таке, що хто хоч раз звідав, того вже повік не віднадиш. ранками стала світи земля. Поля брались легкою наморозю. Айстри та майори паничі заквітували біля кураївських палісадників, здається, ще яскравіш, по останньому, по осінньому. Просторішими стали степи, очистились, подаленіли обрії. Птаство гуртується, злетілося звідусюд. Збилось у примор'ї. Деякі тут нібито й зимують, змінюється клімат. Повернулися комбайнери з Казахстану. Обидва ягничі батько і син привезли подаровані їм чапани, національний одяг, який вручається тільки найповажанішим особам урюку, кишмишу в рюкзаках. Мати, розбираючи гостинці, залишила з привезеного і для оріонця. Він любить компоти штурманець, оточений дітворою, ходить по двору в тюбетейці, в смугастому східному халаті, сідає під грушею і неквапливо, в манері східного мудреця, виповідає торопленій малечі свої неймовірні пригоди. Так знімав хліб біля самого байконура, і однієї чудової днини на його очах просто з пшениць підіймалась, вирушала в небо окутана димом та полум'ям срібляста ракета. Стрясаючи гуркотом степи, злітала поволі поволі, і можна було в ній все достеменно розгледіти. Доки підіймалась, із ракети в цей час крізь незгораюче скло саме хтось виглядав і навіть помахав ягничам комбайнерам рукою. Тож не дивно, що біля Петра Штурманця Тепер дітвори товчаться більше, ніж біля сусідського телевізора. Хлопець і свій електрон витяг на веранду, щоб позмагатися із сусідським чіткістю зображення та силою звуку. Потім, не вдовольнившись, перетягнув його аж під грушу, з наміром прилаштувати антену на самім вершечку столітньої. А вже звідти штурманець звернувся до матері. Мамо. Правда, що коли щось розбивається, то це на щастя. Та кажуть люди, що так. Ну, раз так, мамо, то я розбив телевізор. Вечорами мати іноді чує біля хвіртки виплески дівочого сміху, приглушений голос хлоп'ячий. То син штурманець чимось веселить недавніх однокласниць, що мають звичку проводжати свого кавалера до самого двору. Краєм вуха вловлює мати, як хлопець розповідає їм щось смішне про цілину або розважає народним гумором про пекло, що не таке воно, мовляв, для теперішньої людини й страшне, бо неминучі будуть і там перебої з дровами та з смолою. Інна день у день бігає на медпункт, часто бачить її в бібліотеці коли виходить з бібліотеки, не мене, звичайно, і музейчика, це тут же в палаці, зазирне до Панаса Омеляновича. Як страждає цей чоловік? Зовсім звівся, немає йому полегшення. Сидить ось, як зараз, серед своїх прядок та снопів, зібгався в кулачок, і журба його точить, видно, не перестаючи. Все Віктор та Віктор щось знову коїться з ним. Порідшали його візити в Кураївку. Осінь пора весіль. Запрошує то один, то другий. Хіба, каже, відмовиш? Воно ніби і так, але ж для батька це ніяка не втіха. Хай сьогодні в сина справи нібито більш-менш, а що він завтра встругне, цього ніхто наперед не скаже. Коли Інна заходить, Учитель ніби трохи оживає, бо є з ким душу відвести, і думки його, звичайно, знову довкола сина. Що губить його? роздумує Панас Омелянович, коли дівчина сяде на своєму звичному місці біля ткацького верстата. Егоїзм, безмежний, невситний, цинічний, нічого святого. Розумієш? Нічого святого. Оце найбільше мене лякає. Ти молода, може, не бачила таких. А я надивився їх за своє життя, бачив у різних ситуаціях. Хто без святинь, у кого душа не заповнена почуттям обов'язку й честі, пам'яті та любові, той інно здатен на все, навіть на найгірше. Порожнеча душі це не ніщо не нейтральний стан, як декому здається. Вакуум душі він теж здатен на дію, і дію часто руйнівну. Ні, ні. Я знаю, що таке егоїзм. Та ще коли він самовпевнений, переконаний у своїй правоті, не перебільшуйте, Панасе Омеляновичу, пробує дівчина приспокоїти вчителя. Все таки Віктор працює, скарг на нього ні від кого нема. Та й не завжди знають батьки, що відбувається в душах їхніх дітей. А навіть якщо і знаємо, що твої ради поради, коли вони раз у раз розбиваються об стіну душевної глухоти. Не розумію, за що нам з дружиною випали такі випробування? звертався Пана Омелянович кудись у простір. Адже ж в інших діти це радість, це гордість, і наш міг би ж бути таким які ми надії на нього покладали, всю свою любов йому віддали. І ось маємо нещастя он у Заградівці, сина батькові та матері привезли, щоб удома поховати. Горе скільки людей. А я віриш іноді їм заздрю. До такого дожитись. Чула Інна про ту заградівську драму про те, з якими почестями ховали там молодого моряка, що загинув на судні під час пожежі. Коли спалахнуло, треба було негайно вимкнути струм. Хлопець кинувся в диму до рубильника, товариша відштовхнув, що й крикнув у тебе діти. Встиг вирвати рубильник, але самого спалило на місці. Друзі моряки привезли його в Заградівку, з музикою ховали на рушниках спускали в могилу. Батьки вбиті горем, але навіть і їм позаздрив пана Сомилянович. Це вже треба достраждатись до краю. Панасе Омеляновичу, не судіть Віктора так суворо, з почуттям сказала дівчина. Зміни в ньому все-таки стались, і згодьтесь на краще. Наш обов'язок разом йому допомогти. Звісно, буває розхристаний і ганяє без пам'яті, ну а що нетерпимий до фальші. Спасибі тобі, Інно, що ти його захищаєш. Може, великодушність, твоє почуття виявиться для нього цілющим? Мабуть, я в чомусь дуже відстав, вік прожив, а стільки загадок зостається ще нерозгаданих. Віддав я Інно Кураївці усе своє свідоме життя, сили поклав для школи, для всіх вас, щоб ви стали людьми. І ви ними стали. За єдиним, може, найтяжчим для мене винятком. Чому ж це так? От уже справді насмішка долі. Виховати стількох, а найближчого. Але із поразки я виношу гіркий свій рук виношу знову ж таки для вас. Хай ви інші, хай будете розумніші, проникливіші за нас, але, поважаючи себе, не зневажайте і тих, хто до останнього б'ється під тягарем літ, та як уміє, плекає для вас квіти людяності. Не топчіть їх. Панас Омелянович стояв, схилившись біля ткацького верстата. Сухенька рука його в забутті все перебирала напнуту для ткання пряжу. Щоб її правильно натягти, привозили стару жінку десь аж із сусіднього села. Пригадалось, сказала Інна, як ви ще в школі звертали нашу увагу на досконалість квітки, на довершеність колоска. Чому стільки тепер через роки починаєш це розуміти? Багато що інно відкривається людині тільки з вершини літ. І тобі ще багато відкриється. Як я хотів би, щоб ви знайшли з Віктором своє щастя. Справді, в нього ж є добрі задатки. З тобою він, може, стане інакшим, бо любов, вона таки здатна на чудо, вона спроможна переробити людину. Тож не відкладай. Це ми з дружиною разом благаємо тебе. Записуйтесь, беріть шлюб, і хай вам щастить. Про шлюб вона і від Віктора вже чула не раз. Після одного з чиїхось там весіль у райцентрі він особливо наполягав Давай зіграємо і ми. Чого тягти? Спішимо, Люба, спішимо. Треба хапати щастя обома руками. Але це були його думки, не її. Вона якраз не спішила були речі, що стримували її. Одного вечора, коли проводжав, коли вже біля хвіртки прощались, помітила, що Віктор не тверезий, порушив її умову, власного слова не дотримався. Це її глибоко вразило. Як можна зламати обіцяне? Невже справді нічого святого? Розстаючись того вечора, Віктор накинувся з бурхливими обіймами. Були вони несподівано грубі, з виламуванням рук, зовсім не такі, як досі. Дівчина змушена була навіть відштовхнути його, вирвалась і побігла, розсердившись. То куди ж після цього їй спішити із шлюбом? Порідшили відтоді їхні зустрічі. Холодок сторожкості оселився в інненій душі. Панасу Міляновичу вона, звичайно, не сказала про це. Навпаки, приспокоїла, що, може ж таки, сьогодні Віктор приїде увечері, адже буде великий концерт у клубі. З початком осені ожив Кураївський палац культури. Потяглася сюди, крім сільської, ще й молодь із комплексу, і хлопці застави, рядові та сержанти. В прикордонників з кураївцями традиційна дружба поповнився уславлений кураївський хор. Чередниченко придбав для всіх хористів розкішні костюми, попереду районний огляд, щоб і там була першість, як і в попередні роки. Керує хором молодий учитель, викладач музики та співів, котрий сам теж пробує дещо компонувати, списав не один зошит нотного паперу і серед самодіяльних композиторів вважається таким, що подає надії. Крім хору, палац має незабаром збагатитись ще одним колективом. Зусиллями Оксена Гуцула, столяра із комплексу, створюється ансамбль народних інструментів. Оксен зумів зацікавити багатьох. Навіть начальник застави Гулієв зголосився взяти в ансамблі участь.